batterioi per natrio. Brasilae sciencistoi en la Universitato de Campinas en la Stato San Paulo pretas iam producti la prototipon de batterio funccianta per natrio. Post quelcae monatoi eble la unuae acceteblei eroi estos disponeblei por comerzado. En la mondo nur cinae fabricantoi capablas producti similan materialon por electrae automobiloi. Cis nun, plei multae baterioi estas faratai per litio, kiu estas tre malpesa metallo, sed giei reservoi en la mondo estas limicitai. Gi trovidias en plei granda kvanto en nur quelcae landoi. Bolivio, Cilio, Argentino, Portugaluio cae Australio. Tamen la quanto besonata de la tutmonda industrio forte crescas. Oni calculas che la consumado de litio pliigios septec quinoble gis la iaro du mil quindec. Baldau oni ne disponos pri litio por la TUTTA monda besono. Alia problemo estas che la chemia preparado de litio por fabricado de baterioi usas grandan quanton da energio. Tio foie causas grandain frapoin sur la natur medion, se la energio usata ne devenas de purei fontoi. FLANQUE, Natrio estas elemento abunda cae facile trovebla en la naturo. Por producti per gi baterioin, oni povas usi la saman technologion kiel por la litiei baterioi. En ambau, la ionoi, elektre chargitei formoi de moleculoi au atomoi, transportas cae stocas electronoin en specifain structuroin. La sola diferenzo esas che natriae ionoi estas pli grandai ol la litiae, do ili pli malfacile penetras tioin structuroin. Oni devis construi structuroin el carbono quiui faciligas la penetradon de la ionoi de natrio. Non tempe baterioi il litio ancora estas pli efficae en stocado de energio. En egala volumo ili stocas 30% pli da energio ol la natriai baterioi. Crome, ili funccias dum pli da tempo, proximum trioble pli longe. Eble la tecnico en construado de natriai baterioi ancora evoluos, tiel che gi fine montrigios competenta rivalo. En la nona tempo, oni antauvidas che ambau materialoi estos sam tempe usatei, ciu en sia pli opportuna campo. Baterioi el litio estas malpesai cae taugas cefe por malpesai aparatoi. La natriae eble estos usatei in sen movai apparatoi, kiel securezzo sistemoi kai elektronikai banco kasoi, Ancau por stocado de suna energio. Tamen, oni povas efike usi ilin por movi grandain veturiloin, omnibusoin, camionoin, trainoin, cae shipoin. Por aliei usoi, ne devos ancora attendi la estontetson.